بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين الملك الحق المبين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين من بعثه الله رحمة للعالمين فهداية للخلق أجمعين عليه وعلى آله الطيبين وصحاب وصحابته الأكرمين أنوار الهدى ومسابيح الدجى واحشرنا تحت لواء السيد المرسلين وادخلنا الجنة معهم أجمعين Əmmə bəd, möhtərəm müsəlmanlar, ilk öncə siz salamlayıram, Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Amma sonra İnşallah bugünkü dərsimiz şiyələrə, şiyələrə edilən rəddiyə olacaqdır ki, son vaxtlar müxtəlif sosial şəbəkələrdə cahilcəsinə çıxıb müxtəlif mövzularda əhl-i sünnə vəl cəmaata sələfilərə iftiralar və böhtanlar atmağa çalışırlar və bu iftira atanlardan birini də inşallah biz Allahın izni ilə ifşa edəcəyik və açıq aydın göstərəcəyik ki, bu cahillər öz dinlərini, öz məhzəblərini, öz kitablarını oxumadan hansısa bir məsələni ilişmək üçün əhl-i sünnə vəl cəmaata eyib və tənə etmək üçün o məsələlərdən yapışıb, o məsələləri əhlüsünnə vəl cəmaata tənə etməyə başlayırlar. Gəl birinci ilk öncə qulaq assaq görək bu cahil nə deyir? Deyir, ayaq üstə su başına çıxdı. Sən bana açıqla mənə. Dəstəmaz aldı, təmin edir, lazım deyil mənə. Nəyimə lazım mənə? Açıqla gör. Hə, böyük əxlaq sahibi Allah deyir ki, sən həqiqətən də gözəl əxlaq sahibisən Peyğəmbərə. Əxlaq sahibi, ayaq üstə, şu qarşıya çıxar. Bu nereye yaptın ha? Alimin yazdı bunu. Neden bu? Bunu açıklıyorum ben. Sen İslam'ın yediğine şey burası. İslam'ın göz basan size. Açıklıyor. Peygamber ayak sus başı çıkar. Çıkılıyor özü takılsın ki Hizbullah yalan danıştı. Ya yani sen alimin yazdı be. Sen... Bak böyle. artist, aktyor və cahil. Öz dinlərindən xəbəri olmayanlar, öz kitablarından xəbəri olmayanlar gəlib müxtəlif məqamlarda əhl-i sünnə vəl cəmaatı ittiham edir və tənə edirlər müəyyən məsələlərdə. Halbuki bu məsələ şiyə məhzəbində sabit olan məsələlərdəndir və bunun dəlilləri vardır ki, biz inşallah bu dərsimizdə həmin dəlilləri qeyd etməyə çalışacağıq. İlk öncə onu qeyd edim ki, şiyələrin bir nömrəli hədis kitabı olan Əl-Kuleyninin Əl-Kafi kitabının 6-cı cildi 500-cü səhifəsində Kuleyni demişdir ki, Əli ibn İbrahim علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي أمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل عن الرجل يتلي فيبول وهو قائم قال la bə'sə bih. Əl-Kuleyni demişdir ki, Əli ibn İbrahimdən o da atasından, o da İbni Əbi Ümeyrdən, o da bir nəfərdən, o da Əbu Abdullah Cəfər Sadiq əleyhissalamdan rəvayət etmişdir ki, demişdir ki, Cəfər Sadiqə sual etdim ki, yəni uzanan ayaq üstə uzanaraq, ayaq üstə uzanaraq su başına çıxan kişi barədə ki, bunu etmək nə dərəcədə düzgündür? Əbu Abdullah Cəfər Sadiq cavab verib, verərək dedi ki, bu pis deyildir. Yəni, bunu etmək olar. Bu hədisi həmçinin Hurrul Amili Vəsailü Şiyyə kitabında 33-cü babda birinci ciltdə باب كراهة البول قائما من غير إلا إلا أن يتلي يتلي بنؤرة وكراهة أن يتمها رجل ببوله في الهواء من murtafi Horul Amili 1-ci cildi Vəsail-ü Şiyə kitabının 352-ci səhifəsində açdığı 33-cü babda demişdir ki, illəsiz olaraq, yəni səbəbsiz olaraq ayaq üstə su başına getməyin məkruh olması babı yalnız əgər ayağı uzadaraq və bədənə və libasa sıçramamasından əmin olunarsa o başqa və həmçinin kişinin havaya və hündür yerdən, yəni böyül etməsinin, su başına getməsinin və ya havaya qaldırmasının məkruh olması babı 933 saylı rəvayətdə demişdir ki, və ənxu ən əbihi ən ibn əbi Umeyr ən rəculin ən əbə Abdullah aleyhissalam qalə səəltu ən rəculin yəttəli fəyəbul və huvə qaim qalə lə bə'sə bihi həmin rəvayətdir həmçinin El-Hurrul Amili deydi Kanski El-Kuleyn etmişdi. Həmçinin El-Hurrul Amili ikinci cild həmin kitabın, yəni Vəsailü Şiyə kitabının ikinci cildi 77-ci səhifəsində olan 37-ci babında təzə bab açmışdır və babın adı da Babu Cəvazil Bavləl Muttali Qayimən və Kərahət Culusuh demişdir ki, yəni ayaq üstə uzadaraq böyül e, uzadaraq böyül etməyin caiz olması və oturmanın məkruh olması babı 1536 saylı rəvayətdə həmin rəvayəti etmişdir və onu Kuleyn'den rivayet etmiştir ki Muhammed ibn Yakub en Ali ibn İbrahim en Ebihi en İbn Abi Umeyr en raculin en Ebi Abdullah aleyhisselam kala sa'altehu en raculin yattali yattaliye feyebul ve huve kaimin kala la be'se bihi bir de unuttum demeye yani Kuleyn'in kafi kitabındaki hədis barədə Əl-Məclisi Məraatul Uqul kitabında 22-ci cild 402-ci səhifədə bu hədis barədə Həsən demişdir. Lakin Əl-Bəhbudi Səhihül Kafidə bu hədisi zəifləmişdir. Həmçinin Hurrul Amili Vəsaül-i Şiyə kitabında 1-ci cild 353-cü səhifədə rəvayət edərək demişdir ki, Muhammed ibn deməli 938 saylı rəvayətdir. 7 saylı Muhammed ibn Həsən bi isnadihi an Muhammed ibn Ali ibn Məhbub an Muhammed ibn İsa an Sa'dan an Hakam عن رجل عن أبا عبد الله عليه السلام قال قلت له أيبول الرجل وهو قائم قال نعم ولكن يتخوف عليه أن يلبس به الشيطان أي يقبله الhədis Hurrul Amili Vəsail-i Şiyə kitabında rəvayət edərək demişdir ki, Muhammed ibn Həsən isnadı o da Muhammed ibn Ali ibn Məhbubdan, o da Muhammed ibn İsa'dan, o da Sa'dandan, o da Həkəmdən, o da bir nəfərdən hansı ki, o da rəvayət etmişdir. Əbu Abdullah Cəfər Sadiq əleyhissalamdan demişdir ki, ona dedim ki, bəs kişi ayaq üstə böylə də bilərmi? Dedi ki, bəli, edə bilər. Lakin əgər şeytanın libasını batırmasından qorxarsa, onda çəkinər Yəni onda çəkinsin. Bu hədisi həmsinin Şeyxud Taif Ələqəbli Ət-Tusi Təhzibul Əhkəm kitabında birinci cild 352-ci səhifədə 1044 saylı rəvayətdə rəvayət etmişdir ki, rəvayətdə deyilir ki, عن كو محمد بن عيسى أن سعدان أن حكم أن رجل أن أبا عبد الله عليه السلام قال قلت له أيبول الرجل وهو قائم قال نعم ولكنه يتخوف أن يلتبس به الشيطان أي يخبله فقلت يبول الرجل في الماء قال نعم ولكن يتخوف عليه من الشيطان Tusi demişdir ki, həmsinin ondan, o da Muhammed ibn İsa'dan, o da Sa'dandan, o da Həkəmdən, o da bir nəfərdən, hansı ki, o da Əbu Abdullah Cəfər Sadiqdən rəvayət etmişdir, demişdir ki, ona dedim ki, bəs kişi ayaq üstə su başına gedərmi? Dedi ki, bəli, lakin şeytanın libası batırmasından qorxulur, Yəni, bu, əgər belə bir ehtimal olarsa, qoy ondan çəkinsin. Sonra mən dedim ki, bəs kişi bəs suya böyül edərmi, su başına gedərmi, su mənbəsinə, yəni dedi ki, bəli, lakin yenə də şeytandan buna görə qorxulur, yəni buna görə çəkinsin. Həmçinin Əl-Fadil Əl-Hindi Kəşfül Lisəm kitabında qədim çapda birinci cild 23-cü səhifədə, lakin yeni çapda 1-ci cild 228-ci səhifədə demişdir ki, Lənis Sadiq aleyhissalam su ilə fi Mursəli İbn Əbi Umeyr ən rəculin yəttəliyə fəyəbul və huvə qaim qalə ləbəsə Əl-Fadil Əl-Hindi Kəşfül Lisəm kitabında demişdir ki, Cəfər Sadiq əleyhissalama sual edildi ki, mürsəl olaraq İbn Əbi Umeyrdən, o da bir nəfərdən rəvayət etmişdir ki, bəs kişi uzanaraq ayaq üstə böyül edərmi? Bunun üzərinə Cəfər Sadiq dedi ki, pis deyildir. Bu rəvayət həmsinin Muhammed Seyyid Əl-Həkimin Misbahul Minhac kitabının ikinci cildi 151-ci səhifəsində rəvayət edərək demişdir ki, Li-Sahihi İbn Əbi Umeyr ən rəculin ən أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الرجل يتلي فيبول وهو قائم قال لا بأس به Muhammed Said el-Hakim Misbahul Minhac kitabının ikinci cildi 151-ci səhifəsində demişdir ki, səhih olaraq İbn Əbi Umeyrdən, o da bir nəfərdən, o da Əbu Abdullah Cəfər Sadiq əleyhissalamdan rəvayət etmişdir ki, ona sual edildi ki, bəs kişi ayaq usta uzanaraq, yəni ayağını uzadaraq böyül edə bilərmi, yəni su başına çıxa bilərmi? Bunun üzərinə Cəfər Sadiq əleyhissalam dedi ki, bu pis deyildir. Həmçinin şiyələrin müasir alimlərindən olan Əl-Xoyi Kitab-ı Tahara kitabında <clears throat> ikinci cild 461-ci səhifədə və həmçinin 3-cü cild 112-ci səhifədə demişdir ki, qalə zorara qultu li əbə abdillə aleyhissalam innə qalan suvəti ذقعت في بولي فأخذتها فبدأتها على الراس ثم صليت فقال لا بأس واعتبر الخوي رواية في موثقة والصحيحة زرارة كتاب الطهارة للخوي نقلها أن صحيحة زرارة الخوي كتاب الطهارة kitabında demiştir ki Zurara demiştir ki Əbu Abdullah Cəfər Sadiq əleyhissalama dedim ki, şübhəsiz ki, mənim qələmsüvəm qələmsüvəy, mənim qələmsüvəm, yəni baş örtüyüm böylə, yəni sidiyə to toxundu, yəni sidiyə batdı və mən onu götürüb başıma qoydum, sonra namaz qıldım. Və bunun üzərinə Cəfər Sadiq dedi ki, pis deyildir və Əl-Xoyi bu rəvayətə etibar etmişdir və onu güvənilən olaraq Zuraranın səhih rəvayətlərindən saymışdır və onu Zuraranın səhih rəvayətlərindən nəql etmişdir. Əl-Xoyi Kitab-ı Tahara 2-ci cild 461-ci səhifə və 3-cü cild 112-ci səhifə. Həmçinin şiələrin müasir mərcisi Əs-Sistanidən bu barədə fətvalar vardır. Məsələn, ona edilən 26 saylı sualda deyilir ki, Hələ yəcuzu tabulu vaqifən fi hali diməni ədəmə vusulün nəcəsə iləl cismi əvil mələbis. Sualda deyilir ki, bəs nəcasətin bədənə və libasa toxunma, toxunmamasına əmin olan halda ayaq üstə su başına çıxmaq caizdirmi? Cavabda deyilir ki, yəcuz caizdir, yəni icazə verilir. Görüldüyü kimi, Sistani bunun caiz olmasına fətva vermişdir. Başqa bir fətvada 61 saylı fətvada isə sualda deyilir ki, Həli yəcuzu təbulu min vəqufi ilmən ənzəlikə yutimmu bi sətril əvrə kəmə ənəhu yətbəu bil guslil mütəarif. Sualda deyilir ki, bəs, yəni, övrəti tam örtmək üçün bunu bilərək və necə ki, qüsül alanda, yəni bəlli olan qüsül alanda edildiyi kimi ayaq üstə böyül etmək, yəni su başına çıxmaq caizdirmi? Sistani cavab verərək demişdir ki, yəcuz caizdir. Başqa bir sualda isə Sistaniyə sual verilərək cavab istənilir ki, sualda deyilir ki, Mə hukmu təbulu qayimən məl ilmi ənəhu vərədə ən İmam Cəfər Sadiq aleyhissalam ənəhu ənəhu suilə ənil bəvli qayimən fəqalə lə bə'sə bihi və dəmət bi hifsilləh Sualda deyilir ki, bəs Cəfər Sadiqdən gələn, varid olan aleyhissalam su ona sual verilmişdir ki, bəs ayaq üstə su başına çıxmaq barədə o da demişdir ki, bəs bu pis deyildir. Bu barədə olan xəbəri bilərək ayaq üstə su başına çıxmağın hökmü nədir? Belə sual edilir və Seyyid Əli Əs-Sistani cavab verərək demişdir ki, yəcuz alə kərahə caizdir, lakin yəni məkruh üzərinədir. Yəni, e, yəni bəyənilməzdir. Görüldüyü kimi bu məsələ şiyələrin kitablarında və fətvalarında sabitdir və bu adamlar hansı ki, öz məhzəblərin, öz kitablarından bixəbərdilər, bunları oxumurlar, bunları dirasa etmə, etmə, etmirlər, lakin çıxırlar meydana və əhli sünnəyə müəyyən iftiralar, böhtanlar və tənələr edirlər. Halbuki bunlar hamısı qəbul edilməzdir. Və sonda da uca Rəbbimiz Allaha həmd sənə edirəm, Peyğəmbərimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və səlləmə, əhli beytinə və bütün sahabələrinə və gözəl biçimdə qiyamətə qədər onların yoluna tabi olanların üzərinə Allahın salavatı və selamı olsun. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.